Ipar Euskal Herriko barnekaldeari doakionez, ezpeleta bidasune azparne donapaleu donibane garazi eta maulen taldeak baditu sokorri katolikoak. Akitania berrian laguntza galdegiten dutenen euneko ogoita amarra, bost mila biztanle gutiagoko errietan dira eta horrek mugikortasun arazoak ondorioztatzen dizkie, bereziki ez behar bat gertatzen denean, Anamari Lavin Bolondresak dionaz. Donc on a beaucoup de réparations de, voitures. Une voiture qui tombe en panne et on habite Saint-Jean-Pied-de-Port, on doit travailler à Bayonne, c'est problématique. Euh, nous avons aussi des paiements d'électricité ou ça peut arriver aussi de cantine, mais c'est plus au niveau de la mobilité. Frogatzen da ere bakarrik bizitziak prekaritate irriskoa handitzen duela, bakarrik bizi diren gizonek laurden bat ordezkatzen dute, emaztek euneko emesortia eta talde hortan sartzen dira ere bakarrik bizi amak, araso hori buru egiteko ezintasunean senitzen diren dela errandauko anamarik. Quand une femme qui ne travaille pas, euh, dont le mari s'en va, ou enfin des problèmes euh, conjugaux, qu'elle se retrouve seule avec des enfants, euh, mais dans notre pays basque intérieur, il n'y a pas de logement d'urgence. Arazoa da sozial zerbitzuen laguntzaren eskuratzeko hiru hilabete pasatzen aldirela, hortako tarte hortan, ongi etorri alitzaiekela anarteko egoitza baten ukaitia dio anomarik. Il y a des logements d'urgence pour ces personnes, qu'elles puissent reprendre pied qu'elle puisse de l'avant, sans connaître le, le fait de devoir des fois euh, être dans la rue. Beste bat eta hori ez balimada gertatzen Ipar Euskal Lerri Barnekaldean, Akitania berria mailan bost urtez Europatik kanpoko atzerritaren kopurua pasada eunaindako bostetik amabirat horiek dira egoera txarrenetan kausitzen.